nigrae, blu oculae, pra britoi. Mi bone memoras che ciam mi estis infano, en la elementa lerneio, oni firme instruadis pri rasoi, cae ni infanoi englutis tiuin informoin tutte sen pense. Existas en la mondo quar rasoi, la blanca, la nigra, la flava, la rugia. Effective, mi ciam miris che oni attribuas tia in vivezza in coloroin al homoi inter ciui la extera aspecto est tiam varia individue. Sed, al infanoi, oni ne permesis contesti la instruoin. Passis iardecoi, cae tiu concepto radicale shangigis non tempe biologio iam ne reconas la ideon pri raso. Gi iam ne faras senson, sub la lumo de el trovoi de genetikistoi. Cai tamen, plei mirinde, rasismo ancora existas en la mondo, cai oni dire ec crescas generale. Ne compreneble. Lasta tempe, publicigo en la campo de pura scienzo de nove batis tiun anacronismon. Sciencistoi el la Museo de Natur Historio en Brituio el trovis che antau dec mil iaroi Britoi havis mal hel brunan au nigran hauton cae haroin, cae bluain oculoin. Tion ili concludis per detalai geneticae analisoi de la tiel nomata homo de ceda. Citiu estas la plei antiqua homa ostaro en Angluio, quancam oni calculas che homo sapiens alvenis en tiu regiono tridec mil iaroin antaue. Sur base de tiu genetica studo, du artistoi creis sculptajon montrantan la supposeblan capon de tiu pra homo. Tiu ostaro estis trovita en la jaro 1903 en caverno. Antaue, la esploristoi clopodis reconstrui la corpon sur base nur de la formo de la cranio, ca ili covris la tuton per blanca hauto. Ne giuste. La instruo estas clara la legio de evoluado estas pli complexa ultion supposas la adeptoi de rasismo. Necessas accepti la ideon che ni ciui estas nur homoi con homoi. Interessa contribuo al tiu temo estas la libretto Pacio, kio estas rasismo? publicigita de Universala Esperanto Asocio en 1999. En gi, patro dialogas con sia filino pritiu dangera misideo. Malgrau la tuta progresso de scienzo, tamen ancora indas clarigi la aferon, principi al infanoi, porque gi definitive malaperu.